Taigi jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesnių už save, ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavau tarp jūsų, o dar labiau dabar man su jumis nesant, taip darbuokite savo išganimui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jūs ir trokšti, ir veikti. Visą darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėte nepeiktini ir nekalti, nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti neveltui bėgęs ir neveltui vargęs. O jei turės būti pralietas mano kraujas, kaip jūsų tikėjimo auka ir atnaša Dievui, aš džiaugiuosi ir esu linksmas kartu su jumis visais. Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi. Aš turiu viešpatyje Jėzuje viltį, netrukus pasiūsti pas jūs Timotiejų, kad būčiau ramus sužinojęs, kaip jums sekasi. Mat neturiu kito pasiuntinio, kuris taip nuoširdžiai jumis rūpintusi. Visi kiti ieško ne Jėzaus Kristaus, bet savo naudos. O apie jį žinote, kad jis tinkamas, nes Evangelijos labui jis su manimi tarnavo kaip sūnus su tėvu. Taigi, kai tik paaiškės mano byla, turiu viltį tučto jau jį pasiūsti. Be to turiu viešpatyje viltį ir pats netrukus atvykti pas jūs. Aš dar nusprendžiau, jog būtina siūsti pas jūs Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir bendražygį, o jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano varguose. Jis labai jūsų pasilgo ir sielojosi, kad išgirdote apie jo lygą. O jis buvo arti mirties. Tačiau Dievas jo pasigailėjo. Ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto. Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad jį pamatę pradžiuktumėte ir aš taip neliūdėčiau. Priimkite jį viešpatyje su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmonės, nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, statydamas pavojun savo gyvybę, kad atliktų man patarnavimą, kurio jūs negalėjote padaryti.